ndabahaye mwaramutse mwese bakunzi ba radiyo isanganiro kaze mu makuru avugwa kuri uno mutaga ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira integuro nshasha y'ibwirizwa shingiro iravuga ko abahoze ari abakuru b'ibihugu batazosubira kuba bashinga amateka ubuzima bwabo bwose nk'uko byahora mu ibwirizwa shingiro ryahahora iyo nteguro nshasha iranavuga kandi inzego nshasha zizoshigwaho nk'inama nkuru y'amaparake be n'urwego rw'iperereza na rwo nyine rukazotunganya ukundi ido n'ido ni muri makuru umugwi w'abahinga b'isoko rusange ryakomeza uheruka mu burundi ngo warashimye intambwe ibikorwa byo gutegura inama igira mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu biri muri iryo soko yimirije kubera mu burundi bigeze ko ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru uburundi ngo burafise ibikwiye kugira ngo butegure inama igira mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu isoko rusange ryakomeza bishikirizwa na Zephira Maniratanga arongoye umugwi ujeje gutegura iyo nama ni nyuma y'urugendo abahinga bakomeza baheruka kugira mu Burundi kugira ngo birabire aho imyiteguro igeze akavuga ko bashimye intambwe bageze ko kandi ko n'imiduga amahoteli n'ibijyanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi biboneye ko bikwiye kuburyo atacobuza ko iyo nama ibera mu Burundi kuri kiraze Ferhamani ratanga hariho umugwi waje uva mu komeza waje kuraba ukuntu z’imyitegura imeze b’amajafi hafi a twarashoboye gukorana ibitari bikeyi na cyane cyane ibintu bifatiye no kuraba aho uburundi bugeze mu myiteguro yo kwakira iyo nama nkuru y'abakuru b'ibihugu bari muri komeza umuntu ku byo twagiye turakorana haba ku byerekeye ibintu by'imiduga ibintu by'amahoteli by'ibintu boronderera ngaha n'ibindi n'ibindi tubona yuko twakoranye neza cyane kandi bagiye bashimye aho imyiteguro tuyigejeje imiduga miduga twarayiberetse amahoteli dufise twaraberetse ibintu bya interineti barakoranye n'ababijejwe turabereka yuko ibyo dufise bikwiye kandi barabishima cyane rwose amakete yakurikiye twaronse hirya y'ejo yerekana yuko atakintu kizohinduka iyo nama izobera neza ngaha mu burundi mu kwezi kwa kane k'umwakozi icyo twosaba abarundi ni uko bose bogerageza gukwirikira bagafasha umwe wese ahageza kugira ngo iyi nama izigende neza Integuro y'itegeko ry'ibwirizwa shingiro rishasha yarakuyeho ingingo yavuga ko abahoze ari abakuru b'ibihugu baca baba abakenguza amateka ingingo y'ijana mirongo umunani na gatanu iyo nteguro nshasha ivuga ko abitoza ku rwego kuri urwo rwego bava mu migambwe canke abigenga inzego zishasha nazo zizojaho zizojaho ni nk'inama nkuru y'amaparake hamwe n'urwego rw'iperereza izo nazo zizogengwa n'itegeko ryihariye loa organike, nk'uko biri mu ngingo z'amajana na mirongo ibiri na gatandatu n'amajana abiri na mirongo itandatu n'umunani z'iyo nteguro y'itegeko byinshi na obeniyo nkuru bimwe mu bishasha bizoba biri mu rwego rw'ubutungane ni ishigwaho ry'inama nkuru y'amaparake iyi nayo izocungera ingene ubushikiriza amanza burangura amabanga yabwo iyo nama izogengwa n'itegeko ryihariye rwa organique mu gisata cy'umutekano naho ingingo y'amajana abiri na mirongo itandatu n'umunani yerekana ko urwego rw'iperereza narwo nyene ruzoba rugengwa n'itegeko nk'iryo uru rukaba rwahora ruri mu zindi nzego zishinzwe umutekano nk'igipolisi n'igisirikare nayo mu nama nkenguzamateka integuro y'ibwirizwa nshingiro rishasha ntiyagarukanye ingingo y'ijana na mirongo umunani agace ka gatatu kahora kavuga ko mu baja muri iyo nama nkenguzamateka harimwo abahoze ari abakuru b'ibihugu ingingo nshasha y'ijana na mirongo umunani na kane ivuga gusa ko abaja mu nama nkenguzamateka ari abantu babiri baserukira intara imwe imwe batowe n'abaserukira abandi mu makomine agize iyo ntara abo bantu bagategerezwa kuva mu moko yose hagategerezwa kandi kubamwo n'imiburiburi ibice mirongo itatu by'abakenyezi Oben niyo nkuru tukaba tugukengurukiye turabandanya n'ano makuru gukurira mu gihugu kirimo amahoro no kubaho neza aho batamana ubwoba bakibagira kahise kabi gutera imbere mu kungura ubumenyi hamwe no kuronswa ubuzi bakava mu bushomeri ibyo ni bimwe mu byifuzo by'ugwaruka rwegeranirijwe mu ishyirahamwe senape ryishinze gukinga amatati mu ruganda iryo shyirahamwe ryatunganije rimenyesha ko ugwaruka atakibanza rufise gikwiye muri politike ubwo ruganda rukazomara iminsi ibiri iyi nkuru tukaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye burasizwe n’amajambere n'ukuri ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu aya makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero abanyeshuri bifuza gusubira mu kibazo gitanga uburenganzira bwo kujya muri kaminuza abo bita ba autodidacte mu gifaransa ngo bategerezwa kuriha amafaranga kugira afashe gutegura icyo kibazo nabo bitegure neza bisigurwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero avuga ko ari kimwe mu byafatiwe ko kugira ngo hashingwe ibihumbi mirongo itanu mu kwiyandikisha ngo kuko byagaragaye ko hari abatitegura neza juma edouard akavuga ko ubushikiranganje bwahora bubarihira amahera y'integuro kandi batakiri mu banyeshuri barabwa n'ubwo bushikiranganje ngo bo baba bararamuwe tumukurikire yari kuri mikoro ya Placide niyo mwungere turiko turaraba umunyeshure yakoze ikibazo cya leta aba yamaze kuronka urupapuro rw'umutsindo rwemeza yuko yahejeje urumva ntacyo tuba tugipfana ico ni ca mbere ca kabiri iyo turiko turategura icyo kibazo kirasaba uburyo bwinshi cyane kandi ubushikiranganje bujejwe ikigega cya leta mu kuduharurira ubwo buryo buharura bwishimikije ibitigiri by’abana bari mu mashuri twasanze rero imyaka yose haguma hiyongera ko ibitigira byabo bagaruka kwipima kandi mu mafaranga batateguwe bisaba rero yuko uburyo tubwongereza natwe tutagira aho tubukura bikibabaje rero gusumba nuko benshi baheza bakiyandikisha hageze gukora ikibazo bagasiba kandi ubushikiranganje bwasohoye uburyo budasanzwe kugira ngo babitegurire hariho abahora baza ugasanga n’ukuri ibyo bakora ukibaza ko babyiteguriye urabona ko atashaka ririmo bagomba kugendera ku burenganzira gusa ariko ubu uyu uzokwemera akayarondera akayatanga uyu azoba afise ishaka ryo kumenya ibyo byose rero byatumye turaba tugasanga ubushikiranganje kugira bukore neza bukoresheje uburyo buhabwa na leta uyu wese akeneye gusubira kwipima kuko aba asanzwe ari hanze agarutse cyangwa ibijyanye n'amatagisi ariko nk'igiciro cy'impapuro zitandukanye kugira umuntu azironke nk'ibyo ntibirinda guca mu nama nshingamateka bateka igihambaye ni uko bubikora mu muco bica mu kigega cya leta kandi mu kuyasohora azosohoka aje gukora icyo yagenewe iyo ngingo ubwo ntishobora kubuza bamwe n'abandi gukora kubera babuze ubwo buryo kandi bipfuza gusubiramo icyo kibazo cya leta ibyo nibintu bishobora gushika nabo biharira igihambaye n’uko leta itaba yamurenganije kuko iba yaramuhaye ubwo buryo bwo gukora icyo kibazo ikabumuha cyo kimwe n'abandi bose mugabo igihe ari we nyine afise iryo shaka biramusaba yuko nawagira ko kigora uyu wese yumva ko abikeneye naraba inge navyitegurira ayo mafaranga ntaza yatangira ubusa ayatange yiteguye kugira ngo agire nawe ico yakuyemo tukibandanya n'amakuru yo mu gisata c'indero nyene ivyigwa vy'igice ca gatatu c'ivyigwa vya kaminuza doctora mu gifaransa ngo birashobora gutangura imbere y'uko uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urangira ivyo bishikirizwa n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Gaspar Banyankimbona akavuga ko kubagera ku majana ane bari biyandikishije babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi abagera kuri cumi na batanu aribo basanze bakwije ibisabwa n'amategeko kugira binjire muri icyo gice cya gatatu cy’ivyigwa vya kaminuza kurikira Gaspar Banyankimbona umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi nkuko abari hafi mwabyumvise ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwindwi umwaka niho cugurugwa ku mugaragaro ntitwatebye mu kwezi k'umunani twaciye duhamagarira abavyipfuza kandi babishoboye kwiyandikisha baciye mu buryo bwa internet ngurukana bumenyi hanyuma twaranashizeho n'urwego icyo bita conseil scientifique pédagogique ya école doctorale ari nayo idukurikirana bagiye bariyandikisha uyu munsi turiko tuvugana abamaze kwiyandikisha barashika hafi amajana ane mugabo muri abo abo novuga yuko bakwije hafi ibisabwa byose kugira ngo ubwo rwego ndababwiye rukorane ntibarenga mirongo ibiri ku ijana ubwo rwego haciye indwi rugize inama yago ya mbere burya rwaremeje abashyika ku icumi na batanu ndashobora kwihenda ku biharuro mugabo baregereje cumi na batanu abo rero ikigiye gukurikira ni uko biyandikisha bakiyandikisha muri ekore dogitorare bo ikibazo cyabo kiratomoye kuko mu byo babwirizwa gukwiza harimo n'iby'uko baba bafise uburyo aho rero benshi bushobora kuba atari uburyo bwabo ariko bikaba ari ibintu bica muri ibi bita amaprojet de recherche ariko abo cumi na bangahe navuze baza baremerewe abo nta nkeka Eh, bishobotse imbere eh, imbere y'uko umwaka urangira bazoba biyandikishije bace batangura gukora ubushakashatsi tugenda buke rero uko bazotera bakwiza ibisabwa niko tuzotera tugira iki tubemerera kwiyandikisha hama batangure bakore eh, novuga yuko bazoba batanguye umwaka wa mbere ibindi tuzatu turabibabwira aho bizoba bigeze mugabo uyu munsi mwomenya ko ico gice cya gatatu gisa n'icyatanguye ku mugaragaro kandi kiriko kirabandanya gikora atangorane inama isumba ingimba igihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icenda aya makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi ibice hafi mirongo itandatu ku ijana by'amafaranga y'amatagisi niyo komine gashikanwa yo mu ntara ya ngozi ihomba ku munsi wa gatatu isoko y'inka yo muradutunga ibice hafi bitandatu ku ijana y'amafaranga y'amatagisi niyo komine gashikanwa y'intara ya ngozi ihomba buri munsi wa gatatu iyo haremye isoko y'inka yo mu imvo ita imvo itangwa n'umunyabigega wa komine ngo abanyekongo bahora bagura ibyo bitungwa ntibakiza kubera ngo ibintu byabo byafatiwe mu gatumba bica bigurishwa icamunara haraciye hafi ikiringo cy'ukwezi ingozi ni inkuru ya apollinaire muzagara hanini bari abayangayanga bo mu gihugu cya Congo haraciye ukwezi kurenga gato abo banyekongo bataza mu byegwa kugura ibitungo imvo ubu baherutse kwamburirwa mu gatumba ibitungwa byose n'ibyo byose bari bafise ica bigurishwa icamunara naho kuri iryo soko ryo mu bwegwa bavuga ko batazi neza ico abo bayangayanga bagize muri kongo ngo hoba hari amanyanga yakorerwa aho mu gatumba ibyo bitungwa bikajanwa muri kongo bicishijwe mu kinywabi ivyo ngo vyatumye komine gashikanwa ihomba n'imiburiburi bice bitandatu kw'ijana ku ndwi ku ndwi y'amatagisi yahora yinjira mu kigega cya komine kubera inka zisigaye zishoka ari zike kuko abazigura bagabanutse cyane. na cyane cyane abo banyekongo ibyo bikavugwa n'umunyabigega w'iyo komini turamenyeshe ko inka yose yinjiye itanga itagisi ibihumbi bitanu imene cyangwa intama nayo ibihumbi bibiri ingozi onari muzagara radiyo isanganiro Apollinaire Muzagara tukaba tugukengurukiye mu gisata muziki umuyobozi w'ishirahamwe rikora ivy'umuziki Ecommunity Services amenyesha ko bagiye gutanguza umugambi w'urukurikirane rw'indirimbo gwitiriwe You Love Chance mu ntumbero yo kumenyekanisha abaririmbyi ikora iciza Haruna avuga ko ivyo bagiye kubikora kuko igisata c'umuziki kititaweho cyane muri kino gihugu akaba yabishikirije kuri uyu wa kane mu kiganiro kubamenyesha bamenyeshamakuru nimukurikire ikora iciza haruna umuyobozi w'ishyirahamwe ikoro militi serivisizi hano mu burundi biraboneka ko igisata cy'akaranga n'imico kama ari igisata gihurumbirwa cyane n'ugwaruka ariko kitamye kitabwaho nk'uko gitegerezwa hageze ku muco w'abaririmbyi hoho ibintu bikunyuka ugaca ko kubeshwaho n'umwuga wo kuririmba biboneka ko bikiri kure y'amazi ni muri iyo ntumbero rero twatanguje umugambi you love changes twosigura mu kirundi ko muzokunda ihinduka uyu mugambi wifuza ko hamwe nabo bose byega uwofasha gutunganya neza ibyerekeye igisata cy'imico n'akaranga mu burundi kugira kigire akamaro nyako abo bose bitanga kugira kigire ibyo agiye gukora bigire puwa cyangwa karite nziza mu bikorwa byiwe mbere no muri izi ndwi zibiri ziheze umwaka tuzoshira ahabona urukurikirane rw'indirimbo rushasha rugizwe n'indirimbo cumi na zine mu biteramo dutegekanye igitega imakamba n'i bujumbura izo bari ku itariki mirongo ibiri na zitatu mirongo ibiri na zitanu z'uku kwezi turimo wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro tubandaniriza no makuru muyavugwa mu makungu mu gihugu ca Uganda abashingamateka baremeje itegeko rikura higitigiri cy’imyaka bitoza mu kibanza cy’umukuru w'igihugu baba bafise aza yorohereza umukuru w'igihugu Yoweri Museveni muri Afrika y'Epfo umukuru w'umugambwe ANC ari ku butegetsi uri ku butegetsi Cyril Ramaphosa yarasozereye inama igira 54 y'uwo mugambwe mu jambo Giwe yaramenyesheje ko ikimuraje ari ukwegeranya abanyamugambwe no kubahamagarira gukorera hamwe akaba kandi yariyemeje kutazohemukira umugambwe wiwe mu kwisungana cyane cyane iragi rya Jacob Zuma yahora ari ku isonga ry'uwo mugambwe mu gihugu c'ubuhindi naho abategetsi b'ico gihugu barafashe ingingo zo gushinga ibiringoti vy'amazi inyuderi mu ntumbero yo kugabanya ibi itituka ry'ikirere nkuko tubisoma ku rubuga rwa BBC uwo mugambi ukaba waranebaguwe ku mbuga ngurukana bumenyi ngo nta nico uzohindura kinini nkuko bivugwa n'abahinga mu bidukikije akaba ari ngaha rero duciye dusozerera no makuru twari twabateguriye nkabashimira cyane mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyakurikirana Gertrude mpawe nayo nayabashikirije nkaba ndabasezeye ndabipfuriza kugira umunsi mwiza w'ibikorwa nkashimira kandi na Sahafine Hakizimana murakoze